بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين بايا haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah aje idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 21 a cikin wannan sura mai albarka suratul kahf yau kuma za mu tashi farkon aya ta 22 kafin haka akwai waɗansu tarin takardu a gabana da waɗansu makamantansu a gida a dunkule abinda masu su suke cewa ɗaya daga cikin su ya ce an masa haihuwar yan tagwaye yana so in taimaka masa da raguna guda biyu ɗaya daga cikin su kuma ya samu aure shi kuma yana so in ba shi kuɗin haya da shekara ɗaya daga cikin su kuma shi kuma sadaki yake so in ba shi wannan shine fata wasu sai mu ci gaba ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم لا يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ubangiji ta ala ce da sannu za su rinka cewa adadin ashabul kahfi talatatun su uku ne rabi'uhum kalbuhum na hudun su shine karan wa yaquluna sab wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wasu kuma za su rinka cewa su biyar ne na shidan su shine karan su waɗannan maganganu guda biyu sai Allah ya rajman bil ghaib dukkanin su jifa ne da gaibu ko da ba bisa ga ilimi aka gina waɗannan batutuwa guda biyu ba wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbu sannan yake da sanu za su rinka cewa su bakwai ne wa thaminuhum kalbuhum na takwasun su shine karansu yanzu maganganu guda nawa kenan guda uku kenan Allah ya qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil kun ka ce da su ubangiji na a'lamu bi iddatihim shine mafi sani dangane da adadin su ma ya'lamuhum illa qalil babu wanda ya san adadin su illa qalilun sai ɗan kaɗan daga cikin mutane ibn kasir a cikin littafin sa yake cewa ubangiji ta'ala ya kaito mana maganganun da mutane suka yi da sabanin su dangane da adadin ashabul kahf maganan farko da ta biyu sai nuna raunin su an gane ku da yaquluna salatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum waɗannan maganganu guda biyu sai Allah ya nuna maganganu ne masu rauni ta hanyar cewa rajiman bil ghaib sai kawo magana ta uku wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum wato za su zanto su bakwai ne na kasar su shine kalan su a cikin sai ya shiru bai gane bai ce ba shiru din da yi ba tare da ya ce rajimin ba ya nuna wannan magana ita ce mafi inganci an fahimta ko to kuma sai ibnu kasir yi istinbati karkashin wannan ayar kisa ga cewa ka'idar ilimi idan an yi sabani kan kowace matsala ta addini abin da yake wajibin malami idan ya zo shine yayi tatabbul aqwal fa yadhkuruha fardan fardan ya ambaci maganganun da aka yi na malamai game da matsala an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza in ya tsaya a nan gurin bai wadatar ba ya faɗi kuma magana mai inganci dan annuna sauran ba su da inganci domin idan ka samu magana uku magana hudu akan matsala ta addini sai kai lokaci ne mutane abin da kake nufi su zaɓo da sai ga dama su yi aiki ita abin da kake nufi su duka sun inganta wanda ba lalle ne su inganta su duka ba musamman idan an samu wata magana tana warware wata wata kuma tana kuma wato gina abin da wasu su rushe su ba za su zama to daidai ba su duka an fahimta ko Allah ke التي والرب اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل da haka fala tumari fi haka sai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kar karkai musu fihim a cikin lamarin ashabul kahfi illa mira'an zahira Sai mutu wanda yake na zahiri ma'ana kar ka gina jayayya da waɗanda ba musulmi ba wajen tantance adadin ashabul kahf sai in kana da tabbas na abin da yake shine adadin da Allah ya sanace ka to duk wanda ba yake jinsa sai kai jayayya da shi dan ka tabbatar da me daidai da wannan shine mira'an zahira wala tasabtu fihim minhum ahada wala tasabtu fihim karka tambayi ahadan wani fihim a cikin lamarin ashabul kafi kar ka tambaye kowa minhum daga cikin sauran mutane ka dogara da abin da Allah ya sanar ka ta fuskar wahayi wannan kadai aka yi jawabin dan Allah sallallahu alaihi wasallam to tallace ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي ربي لأقرب من هذا رشدا ولا تقولن لشيء كرك فقادا جنيد وانا أبو دكتاتي كشيء إني فاعل ذلك غدا gobe الليل زي كذا yi kaza كذا zan أي wuri كذا gobe هكا illa an yasha Allah dole sai ta so gaskiya ta ce in Allah ya yarda in Allah ya so gobe zan je wuri kaza in Allah ya yarda gobe zan je wuri kaza kar ka yi take ce wani abu da zaka yi gobe zan yi ba tare da kawo mace ana Allah ciki ba an gane ko wazkur rabbaka ina zalati in ma ka manta da ubangijinka to sai ka ambace shi idan nasita ya idan ka yi mantuwa wa qul ka ce ata an yi hadiya li rabbi lalle ubangiji na zai shirye da ni li aqrab min hadha rashada ga abin da yake mafi kusanci sama da abin da nayi rashadan wato abin da kuma zai zama shiriya sama da abin da nayi an fahimta ko malamai suka ambaci sababin nuzul na saukar wannan aya cewa ya faru ne daidai lokacin da Yahudawa suka zo suka tambaya Annabi sallallahu alaihi wa sallam tambayoyi guda uku abu na farko sun tambaye shi dangane da ar-ruh abu na biyu suka tambaye shi dangane da ashabul kahf abu na uku suka tambaye shi an rajulun ya tofu dunya wani mutum da zai kai tawa a cikin duniya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dawo gobe ku zo ku kama ku zo gobe in ba ku ansa ba tare da yake insha Allah ba sai aka waye gari wahayi bai zo mata ba amma an da wahayi bai zo mata kafin gobe haka sake wayan gari wahayi bai zo mata ba sai da aka yi kwana goma biyar Allah bai saukar da wahayi a sa har ka bari don ka tayo ba ga irin ta ba ya ce gobe zuwa ji to kuma an zo ba ji komai ba ai da ba kin kiro kan sai ki yanzu ya rasa wani abin da yake samu ku shi yasa kaza kaza kaza to sai da ka dauki wannan lokacin don Allah ba da ansoci akai Wai yasalunaka anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma min al-ilm illa qalila aka bada ansa wannan sannan ka bada ansar labarin ashabul kahfi nahnu naqussu alayka nabahum bil haqqi innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda sannan aka bada labarin mutumin da zai kai kawo a duniya shine zulqarnaini wa yasalunaka an zulqarnain qul sa'atlu alaykum minhu dhikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa sababa hatta shamsi an gama sababa hatta balaga matali ash-shams an gama nan fa atba tawba hatta idza balaga bayna saddain wajada min dunihima qauman la ya yafqahuna qawla zuwa karshen kissa sai annabi zo karanta musu ansar amma bayan an samu zuwanta to ubangiji ya kaddara haka abin ya fara faruwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam dan ya zanto koyarwa mu gare mu haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim annabin Allah Sulaiman dan gidan annabin Allah Dawud yayi rantsuwa ce yau din nan da daddare sai na kusanci dukkanin matana fatan su sun kai wajen abin nan 90 sai na kusance su gaba daya kuma ko ce ke juna biyu ka zo da yaro wanda zai jihadi fi sabilillah hadisin yana cikin sahih bukari da muslim ya kusance su ba wanda ta samu juna biyu sai guda daya ita ma kuma ya kusance rabin mutum ta haifa na da hadisi ya zo fa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anab kan cikin suratul daud idan Allah ya kai mu wata ran da yau an gane ko to dan saboda haka wannan dai ubangiji na kaddara wannan ga annabawa saboda su su ne za su zanto shugabannin al'umma sai Allah cikin hikimar sai kaddara wani abu ya faru a gare su sai a nuna musu ga yanda ya kamata su yi a lokaci na gaba dan wannan ya zanto koyarwa ga sauran al'umma an gane ko to da haka Allah ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah wa dhkur rabbaka idza nasit fadin Allah ta'ala wa dhkur rabbaka idza nasit sun yi maganganu guda biyu wadan suka ce ma'anarsa idan kace lalle gobe zan yi kaza ko jibi zan yi kaza sai ka ta baka ce insha Allah ba to ko da bayan awa ɗaya ne sai ka ce insha Allah idan ka tuna shine wazkur rabbaka idza nasi wadansu kuma suka ce a'a wannan kun rabbaka idza nasi ba ya da alaka da maganar cewa zan yi kaza nan gaba wannan wani sabon zance ne wani sabon hukunci ne abinda ake nufi lokacin da duk ka so ka faɗi wani abu ko ka bada labarin wani abu ko ka isar da sakon wani abu sai ka manta da abin to daga cikin abin zai taimaka maka tuno shine sai zikirin Allah a wajen to wannan sai taimaka maka wajen tuno wannan abin da kake so ka faɗa wa mutane ya da alaka da wancan in sun ce yana da alaka da wancan to a nan gurin suke gina wata matsala. cewa idan na rantsuwa gobe zan je wuri kaza sai ya kasance ban je ba ba akwai kafara kai na ba idan na rantsuwa gobe ba zan yi kaza ba sai ya kasance na yi yanzu ba kafara ta hauke na ba kafara ta hauke na saboda na warware rantsuwa ta to sai suke cewa amma sai ka rantsa kace gobe zan yi kaza bayan minti biyar da rantsuwar ka sai ka tuna sai ka ce insha Allah to kuma sai kasance goben baka je kawo wannan abun ba yanzu rantsuwar ka zaka mata kafara ko ba zaka mata ba saboda da ka'ida idan ka ce gobe zan yi kaza insha Allah sai ka kasa yi ba kafara akan ka saboda mai insha Allah ta ce da dama ka ce insha Allah to amma na insha Allah za ta yi amfani in ka hada ta lokaci guda da rantsuwa gobe zan yi kaza in sha Allah gobe zan yi kaza ba in sha Allah to wannan ko kai dangane da abin da kace ba za ka yi ba ko ba kai ba dangane da abin da kace za ka yi babu kafara akan ka saboda dama ka ce in sha Allah amma inda rigimar take ka ce gobe zan yi kaza kai shiru bayan minti goma sai ka ce in sha Allah to wannan in sha Allah din za ta fice ka za ta hana ka yin kafara idan ka yi rantsuwar ka ba akwai maganganu daga Abdullahi dan Abbas da waɗansu daga cikin malaman salaf da suke cewa ko da akwai waɗanda suka ce ko bayan shekara guda ne ka tuno kace insha Allah ka alƙawarin bayan shekara biyu zan yi kaza wallahi bayan su ɗaya shekara biyu zan yi kaza sai aka yi shekara ɗaya sai ka tuna sai ka ce insha Allah wai wannan ya shafi wannan zuwa ta ka sabara sun suka ce ko bayan wata wadansu suka ce bayan mako zance dai wanda yake mafi inganci insha Allah za ta hana ka yin kaffara ta yafe maka kaffara yayin da ya kasance ka hada ta lokaci guda da rantsuwa wallahi gobe zan yi kaza sha Allah ka hada su tare to ko da baka yi ba wannan sha Allah da ka kawo ta hana ka yin kaffara an gane ko ki ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أرسل به وأصلح ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ولبثوا في كهفهم سوء أصحاب الكهف سنزونا لأتكم كوغونسو ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة شيكروا تري أكتر هرما تنقارا بترى كي shekaru ɗari uku da tara shine adadin shekarun da suka yi na wannan barci Barci shekara ɗari uku da tara da Allah ke kun ka ce da su Allahu alam bima labisu ubangiji ta'ala shine masani dangane da tsawon lokacin da suke a cikin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 yanda za a yi su sani an gane ku da haka yake da hukumu samawati wal ard absir bihi wa asmi wannan yana daga cikin fi'ili na ta'ajjub absir bihi wa asmi imamakin jinsa imamakin ganinsa ma'ana jin Allah ji ne mara iyaka haka ganinsa gani ne wanda yake mara iyaka ganin mutum shine yake iyakantuwa da wani adadi na kilomita yanda za ka iya hararo abu gwargwadon karfin idanka kilomita ɗaya ko biyu ko uku da wuya dai ka hararo abu kilomita goma gaban ka amma ganin Allah ko baya da iyaka komai yana iya hararowa a cikin duniyar nan haka jinmu ne yake da iyaka yake da limit yanda za ka iya jin abu idan yana kusa da kai amma yanzu abin da ke kan titin nan abin da ke kan titin nan abin da ke faruwa a kasuwa ba wanda ke iya jiyowa cikin mu amma babu inda za a yi abu a cikin duniya inda Allah bai ba wannan na nuna yalwatuwan jin Allah yana nuna yalwatuwan wato ainihin ganin sa shine ma'anar absir bihi wa asmi fi'lin ta'ajjub ma lahum min dunihi min wali su mutane ba su da wani mai jikin sallamarin su wanda zai taimaka musu min dunihi in ba shi Allah ba wala yushriku fi hukmihi ahada bai dace ba ɗan adam shirkan ta wani sai hukumi ne cikin hukuncin Allah ta'ala ma'ana ubangiji ta'ala kamar yadda yake banta da halitta to kuma shi ne yake banta na bauta musu shi kadai to kuma shi ne yake banta wajen tantancewa mutane hukuncin da zai gudanar da rayuwar su yau da gobe tsarin mulkin su constitution din su gudanar da rayuwar yau da gobe duk wannan a hannun Allah yake dan haka ne ya saukar da littattafai dan haka ne ya turo da manzanni kuma lalle hukuncin Allah shine hukuncin da yake cike da gaskiya kuma yake cike da adalci yayin da duk za a hukunci mutane da wani hukunci daban ba na Allah ba da wani kundin tsarin mulki daban ba na Allah ba to sai ka samu akwai zalunci wajen gudanar da harkokin jama'a shine ma'anar wala yushriku fi hukmihi ahada amma hukuncin Allah shine yafi dacewa da kowane yanayi da kowane zamani amma hukuncin dan Allah ko baya dacewa da kowane zamani kuma baya dacewa ma da kowane yanayi wanda ya zo yi shi da kansa bayan shuɗe watanni sai ya ga cewa a wuri ka fa na sa kai na a ciki sai ya kuskure ba ya sake fito da sabon dikiri din bayan shuɗe waɗansu watanni ya ga waɗansu matsala a sake fito da sabon dikiri din wannan mulkin dan adam sai kuma a kafa kwamiti sai a yi wa tsarin mulki kuma kuskure ma a gyara shi a ga wani abin da aka ce da bai yi ba wani abin da kuma ba a ce ba yanzu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 da ubangiji ya wahayi zuwa gare ka mun fita da rabbika da littafin ubangijinka karatu na mutane su iya jan bakin sa su iya karanta shi ta fuskar lafazi don su bauta sama Allah da karatu kunshe da fassara da bayanin abin da bakin ya kunsa dan mutane kuma su fi dokar da wannan bakin ya kunsa wato alqur'ani bangare duk yake bukatan ake da shi ka karanta ka samu lada a cikin sallah da wajen sallah sannan kuma ka karanta ka gane tsari managarci da Allah ya tsara maka na ibada ne na rayuwar kasuwanci ne na kowace rayuwa la mubaddal kalimat babu canji dangane da kalmomin Allah ma'ana bai kamata a musanya hukunce hukuncen Allah ba hukunce hukuncen Allah sun dace da kowane zamani sun dace da kowane irin yanayi Qur'ani baya tsufa hukunce hukuncen Allah kuma ba ta tsufa walan tajid min dunihi multahada babu yadda za a yi ka samu min dunihi koma bayan Allah multahadan wata mafaka da zaka je ka fice in baka yi hukunci da aikin sa ba babu inda zaka je ka koya masa subhanahu wa ko in kai kokarin canja hukunce hukuncensa ba wanda zai kare ka daga farmakin da Allah zai kai maka واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك ka hakurtar da kanka wajen zama ma da un rabbahum bil ghadati tare da waɗanda suke roƙon ubangijin su ko suke bauta sama ubangijin su bil ghadati da safe wal ashi da kuma yamma yuriduna wajha suna neman yardarsa shi kadai subhanahu wa ta'ala irin waɗannan su ne abokanan zaman ka su ne ya kamata ka zauna tare da wala ta'du aynaka anhum kada idanunka su ketare su ka bar su ka je ka hararo waɗansu daban ba su ba turidu zinatal hayati dunya kana son kawa ta rayuwar duniya kana son ado na rayuwar duniya kada kai haka Sanadiyan saukar wannan aya shine lokacin da shugabannin Quraishawa suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce muna so mu karɓi musulunci amma abin da yake faruwa mu manyan mutane ne kun ga wani da bin mugira babban attajiri ne kaga safwan bin umayya shi ma babban attajiri ne abu sufyan kai ka san bunkasa sa a cikin garin makka ga ne ga ne aka zana masa manyan manyan malaku matsalar su su guda ɗaya ce ta yaya za a zo a haɗa su talakawa a sahu guda wajen sallah ta yaya za su zauna a majalisi guda su ji karatu tare sai dai in za a yi musulunci na masu kuɗi daban guduwar waɗanda su a yi musu nasu daban can gudun a yi musu majalisi da masallacin su na su kaɗai Kasu a talaka kuma talaka ma a yi musu nasu daban in har ya ba su wannan tabbas ɗin to sun yi tafi kalmar shahada su ga musulunci amma mutukar bai ba su wannan tabbas ɗin ba su su fa har yanzu da kaki haka suka faɗa sai Allah ya kyale su su tafi da kudin su su tafi da mukamin su su tafi da shugabancin su wanda ya zo ya ce ya yarda da Allah ka samu hannun su kudin wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ka hakurtar da kanka wajen zama tare da waɗanda suke roƙon ubangiji su safa da yamma suke bautar ubangiji safa da yamma yad'una rabbahum ko ka ce suke bautar ubangijin su sai zanto addu'a bi ma'ana du'a ibada ko yad'una rabbahum suke roƙon ubangijin su sai zanto du'a mas'ala kenan kowanne ɗaya daga cikin biyu aya tana ɗaukar su wannan aya isa ga zaluncin fassara waɗansu suna kafa hujja da ita wajen wani taron zikiri da ake na safe da kuma taron zikirin yamma asalin zikiri shar'antacce ne a musulunci ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa Wasila. abun mamaki shine a cikin dukkan ibadoji ba wanda aka ce ka yi ta kuma in ka tashi kayi da yawa sai zikiri sauran ibadojin sai dai ka ce ayi su sallah aqimu salata zakka wa atu zakata aikin haji walillahi ala an-nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila azmi kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ba ba ayyaman kathira ma'dudat ku. amma zikiri kuwa wa zakirin Allah kathiran wa zakirati ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila inda duk aka ce zikiri sai an ce da yawa ba kaɗan ba wannan ke nuna falalan zikiri wannan nan na biyu cikin ibadoji namu na yau da gobe da yawa daga cikin ibadoji akan yafi in ka shiga cikin tsanani guda biyu ne ba a yadda ba duk tsanani sai ka yi su sallah zikiri ko ana yaki sai ka yi sallah ko an biyo ka da bindiga ana harbin ka lokacin azhar yayi kana gudu kana sallah ko a yaki kana musayar wuta da abokin gaba kana sallah حافظوا على الصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا كودا كنا cikin jin tsoro da barazana ana yaki farijalan aw rukbana ku yi ta kuna tafiya a ƙasa ku yi ta ko akan dawakunan ku ku yi ta ko a cikin tanka fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun amma in kun abuntu kun dawo an zo sallan zaman gida to sai ku yi sallah da cikakken ruku'i da sujada amma to dan yake wake magana ruku'i ko sujada wa kawai kake eh, ka harba bindiga Allahu akbar garam ka harba bindiga kana karatun Fatiha kuma kana kwanto ka gama karatun Fatiha kai sura sai ka kwatanta Allahu akbar kana cikin ruku'i kana harba bindiga kana tasbihi subhana rabbil azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamida da kaddarawa ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله اكبر da kanan ka sujada da kanan ka dago duk aka dare har ka kare ka fuskanta al-qibla baka fuskanta al-qibla ba kana gudu kana kwance mustaqbil al-qibla aw ghayr mustaqbiliha dole sai an yi sallah ba inda za a yaje baka ba hali sai dai baka cikin hankalinka amma mutukar kana cikin hankalinka sai kai to haka muke ya ayyuhan ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu ya kace mi wa zkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun wai a wajen zikir a wajen yakin ma da aka ce sai kai zikirin to ai da sai a ce to yanzu ita sallah a zaman gida an ce da ruku'i da sujada a yaki kuma an yafe ruku'i an yafe sujada an yafe fuskantar alƙibla to shi ma zikiri tun da a zaman gida ana yi da yawa to idan an zo yaki ai dan kadan mana amma ba a yafe ba sai kai da yawa idza laqitum fa'atan fatbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun duk wannan na nuna falalan zikiri duk da falalan nan tashi dalilin da zai sa in ka zikirin a karba shine in kai akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da kai zaku kanka ba za ka karba ba da kai yadda kaga dama ba za ka karba ba yanzu zikirin da mutane ke taruwa su yi da safe su fara tare su kare tare ko su yi da yamma su fara tare su kare tare idan ka ce da su a tarihance wata rana ce wanda mafi fitan wannan al'umma mafi fitan al'umma Abubakar Siddiq Umar dan Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib sun tsara kowa falala in ka tare manzo sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai cikin falala sai in ya zanto annabi ne shi to yaushe ne masu jita wannan al'umma suka taba haɗuwa ko da safe ko da yamma suka yi hailala dari ko suka ce Allah Allah Allah da mutanen mu ke yi so ba adadi so barkatai ko suka yi astaghfirullah alazim allazi haka dai yau ne suka tabe wannan a tarihance a wani littafi a bukari ne a muslim ne a abu dawud tirmidhi ne sai ibn majah ne muslim ne imam ahmad ko mafana imam malik ibn anas ko littafin at-tabarani al-mujam al-kabir wal sagir wal awsat a inani babu babu ko to sai ta tsaya inda manzon Allah ya tsaya annabi ya fassara wannan aya a aikace zikirin safe in ya tashi daga bacci akwai zikirin safe اللهم بك أمس أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور إن يوماني اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير جاكما بسم الله الذي لا يضر مع فيه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم da sauran zikirai da annabi ke ga sayyid al-istighfari ga sauran zikirai yayi ki kadai kai kai kadai kai ita kadai kowa yayi kadai in ka manta ma sai da ka hau kan keken ka zaka je leburancin ka kai akan keke ka hau mashin ɗinka kai kana cikin mota kai mace suna cikin kitchen tana girki kai da alwala ba alwala kai ana cikin haila kai kuma duk akwai lada to me sai hankulin da ne a goya ana bayarwa da daidai an fahimta ko Idan saboda haka wannan shine zaka bi ka aikata wannan aya a aikace ba wanda ya karkanta maka dan zaka yi fikiri sai ka alwala ba wanda ya sassanta maka wannan ga hadisin Aisha tace annabi na ambatan Allah a kowane hali ko da yana cikin janaba yana yin zikiri sallallahu alaihi wasallam illa iyaka kamala na tabbata idan kana da alwala amma ba ta ake haramci bane in kai baka da alwala Mata ko tana cikin hada za yi zikirin Allah za yi salatin annabi za ta yi istighfari kuma ta samu ladan tana aikin ta a gida tana wanke wanken tana girki a ɗaki ta wa kanta harshen ta ya zanto ɗanye gadaf da ambatan ubangiji dan a rubuta ta cikin wazakirin Allah kafiran wa zakirat kowa ya shiga cikin kowa ma ya zama zakiru ka'idar kenan ba wani wanda za ta yi kadai na zakiru kowa ma zakiru ne ko akwai wanda ba su zama zakiru zai ta ba za ka ce baka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 alaihi wa sallam yace misalin aboki na gari da aboki wanda ba na gari ba ka hamilil miski wa nafiqil kir kamar mai sayar da turare ne da kuma mai zuga ziki da wuta a makera wanda ke hura wuta din yana sayan zuga ziki yace shi ne sai da turare ko ka saya ko ya ka kyauta ko zama da shi ma za ka rinka jin kankin free ba tare da komai ba to haka aboki na gari ya maka nasiha in ya ga kana kan hanyar Allah ya karfafe ka in ya ga ka gafara ya tunatar da kai za ka yi aikin alheri ya taya ka ku tare duk lokacin da kana mu'agajin sauran aikin alheri ya taya ka za ka yi sako ya hana ka aboki na gari amma na fi kulki kuwa mai gura wuta a makera mai zuga jiki a makera annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko dai ya kona ka ko ya tayar ma da kiya wa in ba an tajida minhu rihan muntina ko ka rika jin wari na makera shi yasa a sabon tela sai da yan jira. an ji an zauna ana hira mai trader za ka samu yan hira mai balangu ne na masu hira amma ka taba ganin wani ya zo wurin makeri yana hira shi kadai za ka shi kadai ba kowa saboda wadannan illolin guda uku ba wai dan munin sana'ar ba dan saboda warin makera saboda tarkacin wuta saboda kura da sauran hayaniya da ke wajen sai bi buga misali da wannan to kullum duk wanda za a ce wani abokinka ne sai da in mun nema ka mun rasa a gari a ce a ku tambayi wani zai san inda yake to wannan wani ya zanto mutum ne na gari ya zanto mutum ne na gari amma matukar mutum ya zanto nufin ne to kuma ka jawo a tuntuɓe an almar ila su arka fal an wa kullu karini bil muqarani yahtadi ko da lokaci in ka tashi sanin mutum baka san shi ba ta aka ce ba abokin sa to kallata abokin sai yadda yake shi ka fassara shi ya zo mutum shi ne kake to lalle wani nagari ya zo mutumin banza sai zan to lalle wani kuma haka yake shi ma amma ko abokai na kusa akwai nesa wanda ake magana dai na kusa shi zanto na gari na nesa nesa wannan ba yadda zaka yi dole ka riga riga wanda bayan ka ce a hadu sau daya wannan ko ya zama kan yana shi da masu ko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 aqidar musulunci takan faɗa maka ga mai kyau ga mara kyau sannan kuma sai ta baka yanci na zafe kai da karan kanka duk abin da ka zaba kuma a maka hukunci da shi inna hadaina hu sabila imma shakiran wa imma kafura ubangiji ta'ala ya nuna wa dan adam hanya tutar wanda idan ya bi zai tsira kuma a gefe ya nuna mara kyau ya faɗakar a kanta ya rage da mai shiga rijiya ko ya shiga da kafa ko ya shiga da ka faman sha'a falyu'min wa man sha'a iya illa iyaka inna a'tadna lil zalimin nara Allah ce mun tana dan wa kafirai wuta az-zalimin anan ana nufin kafirai domin Allah ce wal kafiruna hum az-zalimun az-zalimin anan ana nufin masu shirka dan Allah ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min az-zalimin dan Allah ce inna shirka na zulmun azim lalle a zalimai mun tana dan musu wuta a ahata bihim turadiquha ahata bihim ya kewaye su menene ya kewaye su suradiquha gininta ko katangarta asalin suradiq wata bukka ce da ake yi da wani tsumma na auduga shine suradiq to nan Allah na kwatanta yadda wuta za ta kewaye kafirai kamar yadda mai gini yake kewaye shi idan kana cikin daki ka tangasa ta bangarori guda hudu ta kewaye ka to haka in wuta wallahu muhitun bil kafirina wato zai ke wa sannan kuma wa inna jahannama la muhitatun bil kafirina za ta kewaye su sai da ba halin gudu wa in yastaghisu idan sun nemi taimako al istighatha kenan sun nemi agaji ko tanyo yughatu bima'in kalmuhli sai a agaza musu bima'in da wani irin ruwa kan muhuli samfar nalkakkiyar dalma kun san dai dalma ko wanda ake narkata a wajen makeri dan a tiga a yi wani a yi manni da ita ko a rufe ko a kwano na zuba ko na diga wata huda abin nan ta to ruwan da za a ba su tafasashe samfar dalma na kakkiya wadan suka ce al din nan shine sadid min ma'in sadid da Allah ambata a wani wato ruwa na mabunya irin na gambo mai sarkin jini a ciki Allah ya tsare to irin wannan za a ba su to amma nan da almuhul dai yana daukar fitaccen ruwa wala Allah ruwan dalma ne dai fitacce ne in ma na ne dai fitacce ne abin da yasa ya zama fitacce dan ya ce yatwil wujuha yana soye fuska ma'ana inda mutum zai tafi kofin ya tara sirrin ya tafi fuska ta yadda ka san balangu a gaban a akan tugufa yadda ka san tsere a kan tugufa haka fuska za ta soye bi isa tir da abin sha in ya zanto haka wa sa'at muttafaqa tir da makoma idan ta zanto ita ce wutar jahannama wannan duk ubangiji na faɗa dan razanar da mutane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 خضرا من واستبرق واستبرق المتكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لن يوحن لسكي إيماني كما سكي أيكي نجري إنا لا نضيع أجر من أحسن أملا lalle mu ba za mu so zaltar da ladan wanda ya kyauta aiki ba wanda duk ya imani ya aiki na gari ladan sa na wajen Allah a ajiye irin waɗannan ulaika lahum jannatu adn irin waɗannan sune suke da aljanna ta zama na dindindin jannatu adn kenan wanda za su zauna cikin ta permanent ne babu tsufa babu mutuwa tajri min tahtihim al-anhar ko rabuna gudana a karkashin ta yuhallawna fiha ana musu ado a cikin aljanna wai ba wasu za su yi ado ba za a yi musu ado kaga ai yanzu ta kare na yi maka ado min asawira min zahabin za a musu mundaye an san munduwa ko za a musu munduwa min zahabin ta zinari ba irin zinari gidan duniya ba wa yalbasuna thiyaban kuma za su sanya waɗansu irin tufafi kuduran koraye masu ban sha'awa min sundusin wanda aka yi su da sundusi wa istabrakin da kuma istabraki ba ga bane ba to sundus wani nau'i ne daga cikin nau'i na diba diba kuma wani sinadari ne da ake hakowa a kasa wani lokacin cikin duwatsu wani lokacin cikin ruwa wanda ake yin sutura da kamar yadda kake ganin zimari na kyalli shi ma haka shi yake zantowa yana kyalli yana da banki awa yana da kima ma'adani ne daga kasa mai kyau to tun fatin da za a yi musu irin na wannan ne abu ne wanda yake yana da tamayyu na sauki sauki da shi kwarai da gaske to dan saboda ka ji daɗi ka sa tufa mai sauki ba mai kauki kauki ba haka wanda zai rinka sa yana yanke maka mai yanka maka wuya a aljanna babu wani an gane ko to wannan shine sundus wa istabrak duk nau'i ne na wancan din da sundus da istabrak anwa'i ne na anwa'i na dibaji dibaji kuma adli ne da kitafa an gane ko muttaqiina fiha ala al-ara'ik su yan aljanna suna cikin gidai ala al-ara'ik a can gadajen su na sarauta gadajen su na mulki al-ara'ik jam'i ne na al-arikatu al'arika shine wani babban gado na kasaita ni'mat sawa ma dalla da irin wannan lada wa hasratu mustafaqa makoma ta kyautata Allah ta mu cikin shi to sai Allah ya واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا واضرب لهم مثل الرجلين بجانك مثال وأنت متاني قدرين جعلنا لأهديهما جنتين ɗaya daga cikin su mun ba shi gonaki biyu min a anabin wanda suke cike makil da inabi wa hasafna huma bi nakhlin kuma mun kewaye su ko mun cika su bi nakhlin da itacen dabino wa ja'alna bainahuma zar'a tsakanin itacen dabino din tsakanin kuma wannan itacen inabi din ga kuma waɗansu shike shike masu bankaye fulawoyi da sauran dangin kayan abinci ma'ana dai gona ce guda biyu wadda kowace tana cike an shuka ta da kayan marmari da kayan abinci sai aka faɗi guda biyu ba sai an faɗi sauran ba aka faɗi dabino aka kuma faɗi inabi saboda inabi abu ne mai kima ta fuskar kayan marmari shi kuma dabino da kayan marmari ne sannan kayan abinci ne in kana jin yunwa ka ci dabino ka koshi ba abin da zai dame ka in ka ci abinci kuma kana iya ɗaukar dabino a matsayin kayan marmari muka sa mata gona mai irin wannan wanda Allah bai nahu mazar'a kilkal jannatayn kowace ɗaya cikin gonakin nan biyu atat ukulaha ta bayar da amfanin ta cikakke idan shekara ta yi kakar noma ta yi za ga an samu amfani mai yawa shine atat ukulaha wa lam tazlim min shay'a bata zalunci manomin da komai ba duk abin da ya kashe ya mayar da kuɗi ya tiri ba ba iyaka wa fajjarna khilalahuma nahara wa fajjarna kuma sai muka bubbugar khilalahuma a tsakiyar wannan gonaki nahara koramu bayan koramu ga ruwa na gudana a tsakiya kaga da akwai bankai ko ba sai an ce ba sun tsaye suna kuka ka san tun daga dauke ya kuma sun tsaye za su zo wajen ai kuma duk awa ta kare anan ni'ima ce ta duniya kuma ubangiji ta Allah ya riga ya hada mata. wa kana lahu samarun yana da amfanin gona mai yawa da yake samu a nan gurin fa qala li sahibi sai ya fada wa abokinsa wa huwa yuhawiruhu alhali yana tattaunawa da su muhawara shine tattaunawa ka ce in ce law kana yadri mal muhawaratu shaka wa law kana law alima aljawaba mukallimi kamar yadda an tarkada da fada ko wa huwa yuhawiruhu yana tattauna da shi da shi yace ana aksaru minka malan ni na fika kuɗi ba shi kenan ba na fika kuɗi wa azu nafara kuma na fika mabiya ina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 da waccan magana ta ci da yake tsazo kuma yana mai zalunta kansa da aqidarsa da ke cikin zuciyarsa da takama da yake da girman kai kawai dan Allah ya baki dukiya ko dan Allah ya baki mulki kai ka ce ba za ka ci kiyama ba kai ka ce shine farkon masu kuɗi kuma shine dan autan masu kuɗi daga ci an dole ne wa huwa zalimun li nafsihi kala abin da ya rinka cewa ma azunnu an tabi da hadihi abada ai ina tsammanin wannan gonar ba za ta taba halaka ba har abada ba abin da zai tafi da ita wa ma azunnu sa ta ka'ima kiyaman nan ma dai bana tsammanin za ta tsaya wala in ruditu ila rabbi in ma da za a mayar da ni gobe kiyama wurin ubangiji la kai khairan min to da zan sami fi alheri sama da wannan na duniyar mun kalaban wato makoma mai kyau sama da wannan fiyan wai ya kafare su suka rinka cewa su wai da suna da kuɗi a nan gurin wai a kan ma su ne za su zama su kuɗi da suna da wadata a nan a kan ma su ne a sama kullum suna sama kamar aluja ko madda wai ba yanda za a yi a canja wai juma'a da za ta yi kyau daga laraba ake gane ta tun da nan gurin sun ji daɗi su san ma a kanka shi ne duk akidar kafirai tun daga farkon zamani har karshen su wannan gashi can wani zamani aka yi da aka cikin quraishawa aka samu ni wanda Allah ya abara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada wa qalu la nu'akkaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabina ita da sarar dukiya wai ba za a mutu a ba gobe kiyama yadda annan sun karfan tauri to a san gurin ma mala'ika ba zai halare su haba a dare su sake tunani kuma to me dan uwan sai قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا قال له صاحبه سي أبو كنت في لشي وهو هو ينام يمس محاورة سنة تتولاوة يتي أكفرت بالذي قال لك من تراب في yanzu za ka kafirce ka butulcewa wanda ya halicce ka min turabin daga thumma min nutfatin sannan ya ci gaba da halitta kuma min nutfatin daga tugon mani thumma sawwaka rajula sannan ya zo daidai ka dan adam da mai da kai kare ko gunsuru ko alade ba yanzu kuma shi za zaka butulce ba mafaharaka ɗaka daga baya kuma aka zo aka sa ka aka halitta ci gaba da halittar wato asalin dai ba halitta annabi adam daga kasa sauran adam kuma daga dugon mani an gane ko to yanzu ka kafa cewa wanda ya masa wannan summa tawakkal rajula bayan ya dade ta matsayin dan adam na huwa Allah rabbi ni da kan Allah shine ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada bazan taba hada Allah da wani ba ta fuskar bauta bazan taba tsammani ina iya yin wani abin da Allah bai ba ba kuma zan bijirewa umarninsa da yake ba sai ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تولي أنا أقل منك مالا وولدا فعسى أن يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له ولولا إذ دخلت جنتك إلى ما هو النبونا تاكا قلت كاشي ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلى ما هذا دفعه كشي ما شاء الله ونفع بالله الله يسوكنا كم كاتي لك الله بعد بارا كابتك باويكو إذا ما جنا كرم تسلم الله جنك صابني باويدا ميصوهم بفتاكي بني با mun da ruwa wai ba daren da kura ba ta gani ba ba wai don wannan bane ba ubangiji ne kawai ya ga dama sallala da gare ke baka yau in ba haka ba inda dadewa ana kasuwanci ana yi shi ke sa a samu kuɗi kafin ka fara kasuwanci wani ya riga kai kana nan da kuɗi shi ko ba da shi inda kwarewa ce ta fuskar sanin tattalin arzikin kasa wani ranar sai ya ji gari wani profesa ne akan ilimin tattalin arzikin kasa amma ba da motar shiga ko kuma ka tara kuɗi masu tarin yawa shi wannan abu daga Allah ne shi ne ya raba arziki yadda yake so na nu na bayan hamma ikita hamdul hayatid dunya Allah ne ke raba arziki yadda ya so gurgurdan yadda ya so da haka ina ma yayin da duka ga wani abu na yalwa a cikin dukiyarka kaga yalwa da haɓakan arziki sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah wannan abin da ake so ka faɗa kenan sai ka nuna tawadu tsakaninka da ubangiji ka nuna ba dabaran ka bace ba kyauta ce daga Allah yace ina ma ka faɗa in tara ni ana akalla minka malan walada in har kana ganin ni na fi ka karancin dukiya na fi ka karancin yaya to ka tuna kai din ba kai ka bai kanka ba ubangiji ne baka fa asarati bai gagar ba a wajen ubangiji na lalle ne ubangiji na an yi utiya ne khairan min jannatika in yi ga dama zai sa zai bani khairan min jannatika sama da gonar da ya baka sama da hannun jarin da kake da shi sama da kamfanoninka wa yumtila alaiha husbanan min as-sama kai kuma taka gonar nan a aiko mata da tsawa daga sama ita ce husban irin tsawa wato wadda take zuwa da wuta fa fa inda zalaka sai gonar ta tusbiha sai ta zanto sa'idan wato turbaya zalakan wadda take mai zamewa ma idan ta kasa kafa wato ta zanto desert ta zanto sahara an kone ta an manta da inabi an manta da cuce cuce an manta da koramin da ke cikin ta ai riga an kone ta an kone ta ta zanto gari kawai shine fa tusbiha sa'idan zalaka abin da yake da shi kenan idan Allah ya ga dama zai iya haka to ko abin da ya faru kenan ne Allah ce aw yusbiha ma'uha tsuran ko kuma idan Allah ya ga dama ruwan da ke cikin ta sai waye gari gauran ya riga ya kafe a cikin kasa shine gauran ra'ir kuma na dakhilan tahta al-ard ya shige cikin kasa falan a alahu talaba ba za ka taba samun wata na'urar da za ta fito maka da shi ba ba za ka taɓa haƙa rijiyar ka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 dukkan da ke ciki gaba daya fa asbaha yuqallibu kaffayhi samar shi da ita ce aka kewaye da ita cin gaba daya da shukar da komai duk kilala Allah ya dirka ko da azaba kenan fa asbaha yuqallibu kaffayhi sai ga waye gari yana dubiya hannu yana abun mamaki al'adabi ke ne yuqallibu kaffayhi alama an fa fiha yana tunanin kudin da ya kashe ya samo iri ya shuka kudin da ya kashe na laborori kudin da ya kashe na masu aiki duk yana tunani wa hiya khawiyatun ala urushiha gashi tana rushe akan rufinta ubangiji na cewa na rushe akan rufinta yana nufin ta rufe ta lalace gaba ɗaya ba wai dan gona tana da rufi ba wa yana cewa ya laita ni lam ushrik bi rabbi ahada ina ma a ce ni ma ban yi shirka da ubangiji ba walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah ba da wani group na mutane shine fi'a ba da wata tawaga na mutane yansurunahu waɗanda za su taimake shi min dunillahi waɗanda ba Allah ba wa kana muntasira kuma shi ba ya zai je ne mu taimako bai tantance cikin wanda in ya nemi taimako za a ba shi ba al muntasir kenan ko ko bai kasance wanda za a taimaka ba Allah ce hunalika al walayatu lillahi al haq hunalika al walayatu to a irin nan ne fa al walayatu taimako yake tabbata lillahi ga Allah al haq sarkin gaskiya duk gonar da aka aiko mata da wannan tsawar to ba wanda zai kawo agaji ya kawo sauki ya hana gonar halaka sai Allah wa khairun sawaba ubangiji ta'ala shine mai alkhairi shi ke rike da alkhairi wajen baya mutane lada wa khairul uquba shine ko mai alkhairi wajen tabbatar da wato kyakkyawar akiba ma'ana dai ladan sai kamata a nema kyakkyawar akiban sai kamata a bukata cikin dukkanin al'amari dukiya wani abu ne da zaka yi amfani da shi a duniyar ka ka amfana ka ji daɗi sannan kuma ka bi Allah ka je ka shiga aljanna amma iblis zai maka hudu ba kai da ba za ka wannan ba ya tsoratar da kai talauci bayan ba san kuma babu kan kuma ka samu to yanzu dan ya tafi kuma sai Allah ya ki baka to da haka duk wannan wa'azi ne da alqur'ani ke korowa dan saboda duk wanda ya samu wani matsayi ne na gidan duniya kare ya girman kai karewa Allah kafafa yi amfani da wannan matsayi na shi matsayi ne na dukiya matsayi ne na ilimi wajen biyayya ga Allah wajen biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ciyar da musulunci gaba kar ka bari sai dan yazo ya maka hasarar lada kar ka bari sai hasarar rayuwarka duk abin da ka tara fa na dukiya daga lokacin da ka mutu ya zama ba naka ba annabi ya ce bayar ciyar tun lokacin da kake da rai kake da lafiya kar ka bari hatta idza balagatir ruhul ulqum har sai lokacin da rai ya zo makogaro sai ka rinka yi da numfashi abawa na kaza abawa na kaza abawa na kaza annabi ce dama kuma kaza din ya riga zama na wani ne na magana in mana duru ko baka faɗa ba an riga an yi kasafi yusikum allah fi auladikum lizakar mithl hadha al-unsayayn fa in kunna an fawqa sanatayn fa hunna thuluthu ma tarak da mai rai ake kai ka riga ka tafi da su wannan kasafin yake kace abawa na kaza abawa na kaza yo waye da lokaci ya zalo mota ta alfarma ba tunda ƴaƴanka da matanka duk sun riga sun yi kafafi a zuci kafin alƙali ya raba musu raba a zuci mai sun yi handama ya yi tun a zuci Masu da suke son ta yi babaki ne ta yi tun a zuci kai fa ba wanda yake bi ta kanka yanzu wallahi duk wani ka ta tattalin arziki da zai mutu ba wanda yake bi ta kansa abinda ake tunani yanzu me yake rigima da su biyo bayan sa ne kawai motocin ka wanda duk sun zama ba ba wani asagiri ya mutu a Kano ga dukiya ga komai aka zo matansa da iyalansa ba su da wanke shi cikin gida ba za su tafi shi da rage mota a wanke kare fata gidan ya zai fata musu gida nashi nashi ne yanzu su don me zai fata musu gida kai shi gareji a kai shi gareji ban daki da fitin mutum shi wannan kuma da ya zama ba nashi ba don me zai fata musu a kai shi gareji ba za a sa shi a barkidi ba kai shi makabarta a sa a kuri kura sai huwa ana tura ta tana tashi haka za a kai shi makabarta suwaye waɗanda za su tsaya su nace su tona kabari su ne dai wanda yake wa kallon hadarin kaji lokacin da yake dare allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha talakawan nan dai waɗanda ya raina waɗanda ya ba komai ba har yanzu ne kuma za su yi mata gatan da ya kamata su yi mata shikenan an saka ma kasa abinta wanda an ka tsira jikinta an karaya burgishinta da yana kwambar sarauta bai san mutuwa tana zuwa ba tafiya ta tafi ya zama cikin akhbaru kana to tunda wannan shi ne abin da ya kamata mutum yi to abin da yake makoma dan adam dan me ba zai ba Allah ba saboda haka muke kira da babban murya ga dukkan mutumin da Allah ya bai mu dukiya yayi yunkuri wajen ce da musulunci gaba duk wanda Allah bai wa mukami na gwamnati yake aiki yayi yunkuri wajen ce da musulunci gaba kar ka yadda kana ganin abin da zaka yi taimaka musulunci kai shiru kar ka yadda kana ganin za a zalunci musulunci da musulmai kuma kai shiru wai kana ganin wannan wai dan kai wai zai ga maka kaza ko kuma ai mu yan siyasa ne idan mun ce kaza za mu rasa ƙuri'a to ƙuri'ar ne ana maganar aljanna kana maganar ƙuri'a bai ki da ana maganar aljanna sai kana maganar ƙuri'a a za a ce mana da kishin addini su ba a ce suna da kishin addini da ga wai mutum yake da wai wai kana ce wai kana kishin addini ne a da Allah ku yi yanzu da ka wannan sai a ce mu yan fitina ne yan kishin addini ne kana a ce mu fanatic ne kar a ce mu fundamentalist ne kar a ce mu a yan terrorism ne mu yan takifan addini amma wai rike tarbi ma duk wannan nan takifan addini ne kamsu salawatu ba duk takifan addini ne sai dai kai shiru idan ya so shi kuma wancan wanda ba musulmi ba idan ka je ofisin shi ka je gidansa ka je motarsa dukkan alamomin addininsa ne ta ko ina gabas da yamma kudu arewa alamomin addininsa ne in za ka gane da shi a gidansa za ka ci abinci dole ka ci abinci ka kashin turas a sama kana ganawa cikin ofisinsa babban minista ba daga cikin ministocin gwamnatin tarayya za ga zobin sa cross wuyan sa cross kan tebur sa cross kalandar da ke bayan sa da hagun sa da damar duk cross shi wannan ba fanatic bane ba ba bane amma kai idan da buta sallah da karduman sallah a ofisinka wai kokari kake ka boye eh. wani arba'un hadisi mai fasara hausa ko mai fasara turanci kokari kake ka boye wani ɗari hadisi sai da ɗanka duk ka sa cikin kwaba wai ka ce a wai ka aiki shin addini ne a ka gafa ka san zaman lafiya ake nema a ka ta ce al'umma ɗaya ce amini kana ne ce kasa ɗaya ce amma kowa ya san gidan ubansa ba haka bane ba ce ɗaya ce amma kowa ya san gidansu wani ba zai je gidan wani ba idan ka ce kaza ɗaya ce al'umma ɗaya ce to kawai kana tashi daga nan wurin sai ka je gidan wani ka buɗe baki da ruwa ka shiga ka ce hajiya a miƙo abin shan ruwa ka gan ba ba ka mamaki ba sai kowa sun gidan su yau ne magana wani kasa da al'umma ɗaya to duk sai mutum ya manta da addinin su dan wannan daga cikin takardun da aka rubuto mun akwai waɗanda suke cewa kuma akar mukallahu muna son ka babu dama mu zo Kano wajen ka mu zauna mu yi karatu irin wannan suna da yawa waɗansu sun zo da kansu waɗansu sun rubuto waɗansu daga cikin mai duguri waɗansu daga wajen mai duguri da kuma su waɗancan masu neman ragon suna da mai neman sadaki duk an so su gobe in Allah ya so bi izini da Allah da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam da tambaya ta farko yake cewa ita ce tana da suna kuma ba za ta iya yin da ko ba abin da yake nauyi ya halaka idan mace tana da juna biyu ta yadda jikinta ya yi nauyi zai zame mata matsala idan ta ce za ta yi sallah a tsaye da rukuni da sujada to a irin wannan hali ya halatta ta yi sallah a tsaye ba komai a tsaye akwai wani littafi mai suna a kairar sahabi suna wa sana'a wanda wani kamfa ya wanda wani malami a saudiya ya rubuta to a cikin fasara wannan ne kafin har da sanya hannunka kuma ya yi magana ya ce mutum yana da ikon aikata alheri da shari cikin zaɓinsa kuma alhali ta yi bayani kafin mutum bayan menene ne ne ya ke wannan magana gaskiya ne wannan littafi shi ne wanda Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen wani babban malami a Saudiya ya wallafa shi cikin Larabci kuma ɗaya daga cikin abokan da suke karatu yanzu a jami'ar Madina ya fassara shi cikin harshen Hausa ina cikin waɗanda suka buga littafin kafin a buga shi kuma sallar madina sai ta ɗauki nauyin buga shi wannan gaskiya ne cewa ɗan adam an ba shi zafi ubangiji ta ta'ala ya bai wa dan adam zafi inna hadaina hu sabila imma shakiran in ba kafura ko ya aikata alkhairi ko sharri abinda ake nufi da bashi zafi an ba shi tunani an ba shi hankali wanda zai gane abu mai amfani ya yi. ya kuma gane sharri ya nisanta tamfar yadda aka bashi na'ura cikin bakinsa wanda zai fayyace tsakanin gishiri da kuma zaki da kuma kashi da gardi dan ya san me zai zaba cikin dangin abin da zai ci ko zai sha to haka aka bashi tunani da hankali da kwakwalwa dan ya gane aqida mai kyau ya bi ya kuma gane mara kyau ya kauce mata to idan mutum ya zo shi da kansa bayan ga hankalinsa ga ke yana ji yana gani ya zaɓi mummuna akida to wannan ya rage da Allah zai hukunta shi da wannan mummuna akida idan mutum kuma zaɓi kyakkyawa to kuma haka ubangiji zai masa sakamako da ita wannan shine haka na al'amari haka yake ba a cewa dan adam an kwace masa kudurarsa sai da bai da zaɓi akwai kaddara yadda Allah ya so ya duniya wannan mun yi magana wannan a tafsirin baya da suka wuce yadda Allah ya so ya duniya mutane gida biyu waɗansu kafirai waɗansu mummune amma ba ka daman ka ce ni a cikin kaza nake sai ka kalli Qur'ani ka ga me Allah yake so ta fuskan kaddarawa ta shari'a akwai kaddarawa ta halitta akwai kaddarawa ta shari'a kaddarawa ta halitta yadda Allah ya halitta duniya gida biyu huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min a cikin ku akwai mu'min a cikin ku akwai kafirai to amma ba ka sanin suwaye kafirai suwaye mummune din nan sai kuma ka koma a cikin Qur'ani sai a nuna ga kaza ne imani ga kaza ne kafirci kuma imanin nan shi Allah ya umarni da shi kafirci kuma Allah bai umarni da shi ba aikin sa'a shi Allah ya umarni da shi inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba amma aikin barna Allah bai yarda da shi ba wa yanha an fahsha'i wal munkari wal baghi inna Allah la ya'muru bil fahsha wa la yarda lil baghi al kufr wannan duk suna nuna Allah bai umarni da wannan ba to wannan baje kolin da ake ba cikin Qur'ani na nuna ga kaza ga kaza wannan shine na Allah ya baka zabi ba wai ya baka zabi kai abin da kaga dama ba ka zabi wanda zai amfane da shi ne ake nufi da bada zabi din kar ka ce wai yana nufin gidan ina ga dama in yi wancan ina ga dama in yi wancan a tun da ya baka hankali kuma ya saukar da wahayi kai sai ka duba ka ga menene ne amfani kai wannan shi da abin da ke da kuma ayat da take wala ta kullu min malamin kuma wa ta'ala akwai alaka tsakanin su suna magana kan yanka asalin yanka ba wanda zai yanka ya zanto yankan sa ya zama karfafe sai musulmi ko ahlul kitab idan musulmi ya yanka ana cin yankan sa ahlul kitab kuma yahudu ko banasare wato kirista ko yahudu idan ya yanka shi ma ya halatta a yankan sa wannan in kawai muka lokacin zabin kenan yanka kaɗai. to amma akwai abinda musulmi zai yanka saboda manufar yankan ta hana a kamar musulmi ya zo yanka dabba dan neman kusancin wani wanda ba Allah ba dan abin mu gunki jininta to irin wannan ko musulmi yanka haramun ne ya zama ubilla da zai lillahi bihi kenan ko musulmi zai yanka amma sai ya ambaci sunan wani wanda ba Allah ba ya ambaci sunan wani annabi ko sunan wani mala'ika ko sunan wali wannan ma ba za a ce ha kuma idan kirista ya tashi yanka sai ya ambaci sunan wani wanda ba Allah ba ba za a ci ba amma idan yanka bai yi bismillah ba ko kuma ya yi bismillah ko ya ki to wannan za a ci kansa amma in ya ambaci sunan wani wanda ba Allah ba to ba za a ci ba to kuma akwai bambanci dangane da yanka da kirista suke yi a ranar kirsimeti akwai wanda zai zama ibada akwai wanda zai zanto don nuna farin ciki wanda suka yi da sunan ibada ya zanto dan mijin ya yanka dabbar sa ba dan komai ba sai dan ya nemi lada wajen Yesu almasihu to duk wanda aka yanka a wannan tsarin ko musulmi ne yanka ba za a ci ba dan ya zanto da ghayr Allah bihi ke amma ya zanto dan mutum ya yanka dabbar sa dan farin cikin ceyowar ranar kirsimati wannan a addinin sa shi haka ya gani farin cikin zagayowar kirsimati sai yanka dabba da wannan manufar ba dan kusanci ba dan ibada ga shi annabi Isa ba to irin wannan shine malamai suka yi sabani waɗansu suka ce makaruhi ne waɗansu suka ce haramun ne zance dai mafi inganci ba ta zanto haramun ba sai dai ko makaruhi ne idan mutum ya ci baka cewa dan abincin kuma da suka tanada wanda ba yanka shi aka yi ba shi ma duk yana nan a matsayin sa na makaruhi waɗansu malaman ma sun da fatawar cewa ja'izi ne waɗannan maganganu duk shekul islam ya tara su ya ambace su cikin littafin ittiba'u siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahil na shekul islam ibn taymiya ya da da idan mutum na shakka sai ne sanke shi dama ya ribuka ila mala ya ribuka malam da ta kusa ta karshe ke cewa menene hukuncin mutanen da suke taruwa suna da karatun Qur'ani an kuma sanya lafiya ta musamman ma a cikin irin wannan wata da makamantansu wannan ba zai kai su gariya ba ba ka iya tuhumar su cewa riya suka yi abin da ya kamata kai shine ka nisanci cewa su yi abin dan Allah amma dai karka zargi mutane dan kaga suna abu irin musaffa din da yake ta karatun Qur'ani a al'adance ne a wannan yankuna namu a duk inda ma da ta suka hadu suka yi wannan kuma galibi suka yi idan muzakara na al dan kar su manta da alqur'ani to sai dai canjawar zamani sai tsarin almajirki din ke canjawa ko tsarin gardanci ke canjawa ko tsarin karatun mana allo ke canjawa da can gurin duk inda almajiri ya sauka gari abin da yake bukata wurin kwana da abin da zai baya bukatan wani abu sai wannan baya bukatan kuɗi wani ma dan haka baya zama abin ni karatun ta kawai yake bawan Allah to amma yanzu sai zamani ya canja sai zanto wani zai zo ya ce yana son ya ci zabe ya ba da kuɗi ya ce a sauke masa Qur'ani wani zai zo yana da bukata dan gida ne ya ba da kuɗi a sauke masa Qur'ani wani ya sabon gida wani ya sabuwar mota wani zai kaza sai aka mayar da aka buɗe waɗansu kamfanoni na addu'a ko na saukar Qur'ani wanda ba su da rajista a wurin gwamnati kuma ba su da rajista a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan da haka da haka kuma sai wata barna ta shiga abinda kawai za a ji tsoro kar wannan barna ta shiga amma kawai dan mutane sun taru sun yi muzakara mudarasa na alqur'ani wannan ya karanta wani hadisi ya tsaya wancan ya ci gaba wannan ya karanta ya tsaya wancan ya ci gaba babu wani haramci a ciki ka tukkar wannan kadai sai yin abiya ya koma ga niyya ko babu wanda ya santa sai ubangijin da ya halitta tambaya ta karshe yana cewa kafin duka akwai wani mutum da kuma ya fata mai shi yana nuna zai saba kuma wani yana cewa ga kuma ta ba da lafiya a taimaka mata da addu'a ko kuma wani yana cewa kuma malam yana da wasu bukatu a taimaka mata da addu'a mai tambaya ta karshe yake cewa malam a yi masa da cikin bayani akan addu'a da istikhara du'a du'a'ul istikhara da nemi malami ya rubuta maka duk malamin sanin da yake kusa da kai ya rubuta maka je ka haddace bayan ka haddace sai ka nemi bayani amma yanzu ko an yi kuma sai ka sake nema wata rana ba ka da ita a haddace eh wannan shine yake waɗanda kuma suke nema a musu addu'a ko wanda suke gida ba su da lafiya ko suke asibitoci ubangiji ala ya ba su lafiya duk waɗanda suke da bukatu na alheri muna fatan Allah shi biya mana gaba daya masu taimakon musulunci ko da dukiyar su ko da makaman su ko da kakin su na soja ko na ɗan sanda ko da dukiyar su ko a ina suke ubangiji ala ya taimaka musu wanda suke kokarin yi yawa a musulunci zagon kasa kuma ubangiji ta ala ya kare musulmi daga sharrin su ubangiji ta ala ya nisantar da mu daga sharrin su wassalamu alaikum wa rahmatullahi